Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in. Denna kåpa ganska rar och släppte solsken till oss in. Den var också generös med fukt och kyla, regn och vind. Den var snäll och lite gnällig och den ville alla fel. Och den var vår i alla väder fast den gisten ful sol och feb Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar farväl och stora tårar rullar på min kind Nu är det slut på gamla tider, nu går 34 i himlen in Här i kåken har vi härjat sen alla varit små Här i kåken klade morsan vise, världen gul och blå Ja, vår kåk har fått stå pall för smällar hårda så det dög Som när far gick genom väggen så att spån och plankor flög Men nu är det slut på gamla tider, ja nu är det färdigt inom kort Nu ska hela rasket rivas, nu ska hela rasket bort Så jag tar 44 i himlen Ja, ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det ni hörde var Per Myrberg och 34